قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Najbolja generacija je moja generacija Zatim ona poslije njih A zatim ona poslije njih أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة فهي في نفسي رجاء وهي في عيني ضياء Ešabi je bio svestrano obrazovan i veoma blag čovjek. U islamu mu pripada značajno mjesto. Ovo je priča o Amiru ibn Šurahabilu. Šest godina pred kraj vladavine halife Omera el Faruka radijallahu anhu, u jednoj muslimanskoj porodici rođeno je jedno sitno, nejako dijete. Sitno je rođeno zato što mu je u utrobi majke tjeskobu pravio njegov brat blizanac i nije ostavljao dovoljno prostora za razvoj. Međutim, poslije rođenja nije više dalo ni njemu, nikome drugom, da mu smeta u stjecanju znanja, blagosti, pamćenja, razumijevanja i razvijanja nesvakidašnje prirodne nadarenosti. Bio je to Amir ibn Shurahabil el Himjeri, poznat još i pod nadimkom Eshabi, genije među muslimanima svoga vremena. Ešabi je rođen i odrastao u gradu Kufi. Međutim, njegov san i najveća želja bila je ne Kufa, nego Medina mu nebera. Zato je u nju često odlazio da se upozna sa što više drugova Allahova poslanika, salallahu alaihi veselem, i od njih što više nauči. Isto onako kao što su cijenjeni ashabi odlazili u Kufu ili kao prolaznu stanicu za odlazak u borbu na Allahu u putu ili da se u njoj zastalno nastane. Ešabi je tako uspio da se lično pozna sa oko 500 čestitih ashaba i da mu mnogi od njih budu učitelji, od kojih će dalje prenositi znanja, naročito hadise. Bila su to sve značajna imena poput Alije ibn Ebu Taliba, Sada ibn Ebu Vekasa, Zejda ibn Sabita, Ubade ibn Esamita, Ebu Musa el Ešarije, Ebu Sejda el Hudrija, En Numana ibn Bešira, Abdullaha ibn Omera, Abdullaha ibn Abbasa, Adija ibn Hatima, Ebu Hureyre, Aiše, majke vjernika i mnogih drugih. Ešabi je još kao dječak imao izuzetno izoštreno pamćenje, prefinjeno srce, prirodnu nadarnost i urođenu oštroumnost da je kao takav bio pravo čudo djeteta sa do tada neviđenom moći pamćenja. Od njega se prenosi da je rekao, nikada ništa nisam zapisao. Nikada mi niko ništa nije ispričao, a da sve od riječi do riječi nisam odmah zapamtio. Nikada nisam imao potrebe da mi neko ponovi što bi mi ispričao. Dječak je toliko bio poronuo u znanje i žedan spoznaje da je na tome putu bio spreman sve žrtvovati, sve što je imao, čak i podnositi najteže nedaće. Tako je govorio. Kada bi neko s kraja Šama otišao na kraj Jemena da nauči samo jednu jedinu riječ, koja će mu u život koristiti, mislim da njegov put ne bi bio uzaludan. Koliko je bio učen, najbolje govore njegove riječi. Najmanje o čemu sam vodio računa bila je poezija. Ipak ako bi htjeli, mogao bih vam i poeziju na pamet recitirati najmanje mjesec dana, a da vam ni jedan stih dva puta ne ponovim. Za njega se priča da je u i u Kufi imao svoj kružok i da je oko njega uvijek bila gužva, dok su istovremeno mnogi od živih drugova Allahova poslanika sallallahu alejhi veselem slobodno nailazili i prolazili za njegovih leđa. Šta više, pripovijeda se da je jednom prilikom Abdullah ibn Omer radijallahu anhu, čuvši ga kako ljudima upečatljivo i u detalje opisuje osvajačke pohode i kako plijeni čak i njegovu pažnju, rekao. Lično sam učestvovao u nekim od ovih pohoda i svojim očima gledao i ušima slušao ono o čemu ovaj priča. Ali vam to ne mogu tako upečatljivo i u detalje opisati kao što on opisuje. Mnogobrojni su primjeri svestranosti i dubine Eša bijeve darovitosti i neobično izražene moći pamćenja. Tako je sam o sebi ispričao jedan slučaj. Jednoga dana došla su mi dvojica ljudi koji su se natjecali u hvalisanju, kod njih dvojice ima bolje porijeklo. Jedan je bio iz plemena Beni Amir, a drugi iz plemena Beni Pa i onaj iz Beni Amira nadgovorio onoga iz Benjesada. Uzeo ga za haljenu i onako poražena doveo meni. Onaj iz Benjesada je govorio, čovječe pusti me, a onaj iz Benjamira mu prijetio. Ne, tako mi Allaha nećete pustiti dok mi i Ešabi ne potvrdi da sam u pravu. Na to sam se okrenuo prema onome iz Benjamira i rekao mu, pusti svoga druga dok vam ne presudim koju pravu. Zatim sam se okrenuo prema onome iz Benesada i rekao mu. Ne znam kako si mu se mogao toliko lahko predati kada vi iz Beneseda imate šest vrlina koje nema ni jedno drugo arapsko pleme. Prvo, iz vašeg plemena potječe žena koju je zaprosio najodabraniji čovjek na svijetu Muhammed ibn Abdullah salallahu alaihi veselem i njomu iznad sedam nebesa za ženu dao uzvišeni Allah, a posrednik između njih dvoje bio je Džibril, ali Zar to nije bila majka pravovjernih Zeyneb bintu Džahš? Zar to za tvoje pleme nije čast kakvu nema ni jedno drugo arapsko pleme? Drugo, iz vašeg plemena potječe čovjek za koga je dok je još živ hodao po zemlji rečeno da je džennetlija Zar to nije bio Ukaša ibn Mihsan? I ta čast pripala je vama iz Beneseda. Čime se ne može pohvaliti niko drugi. Treće, prva zastava u islamu predata je u ruke čovjeka iz vašeg plemena Abdullahu ibn Džahšu. Četvrto, zar prvi ratni plijen podijeljen u islamu nije bio njegov plijen? Peto, zar čovjek koji je prvi dao zakletu na vjernost. Allahu poslaniku, salallahu alaihi veselem, nije bio iz vašeg plemena. Zar nije vaš čovjek, Ebu Sinan ibn Vehb, prišao Allahu poslaniku, salallahu alaihi veselem i rekao, Allahu poslaniče, pruži mi ruku da ti dam zakletu na vjernost. Na to je Allahu poslanik salallahu alaihi veselem upitao, a našta? Na to što u sebi misliš, odgovorio je. A šta to u sebi mislim? Upitao je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselam. Ili pobjeda, ili smrt na Allahov put, odgovorio je. Tako je, rekao je i pružio mu ruku da mu da zakletu na vjernost. Zatim su i ostali pružili ruke i po na Ebu Sinana Allahu poslaniku dali zakletu na vjernost. Šesto, Zar jedna sedmina muhađira, učesnika bitke na Bedru, nije bila iz plemena Benjesed? Na to se ona iz plemena Benjamir ušutio. Nema sumnje da je Ešabi ovim želio priskočiti u pomoć slabijem i poraženom protiv jačeg. Isto tako da je kojim slučajem onaj iz plemena Benjamir bio u sličnoj situaciji, sigurno bi i njemu pomogao i nabrojao zasluge njegova plemena, možda i više nego ovome iz Benjeseda. Nakon što je Hilafet prešao u ruke Abdulmelika ibn Mervana, Halifa je Hadžadžu, svome namjesniku Iraku između ostalog napisao. Pošalji mi jednog sposobnog čovjeka koji se dobro razumije i u vjerska i u svjetovna pitanja, kako bih ga mogao uzeti za svoga savjetnika. Na tomu je Hadžađ poslao Ešabija, koga će halifa uvrstiti među svoje najbliže saradnike. Povjeravati mu rješavanje najtežih problema, često se oslanjati na njegovo mišljenje i kao svoga izaslanitka ga slati na pregovore sa drugim vladarima. Tako ga je jednom prilikom po nekom zadatku halifa kao svog izaslanika poslao kod bizantijskog cara Justinijana, koji ga je primio i saslušao a onda ga zapanjen njegovom bistrinom, dosjetljivošću, mudrošću, lukavstvom i sposobnošću da se suprostavi protivniku mimo običaja u obhođenju sa izaslanicima, zamolio da kao njegov gost ostane još neko vrijeme. Međutim, Ešabi je carevu ponudu odbio, pravdajući se svojim obavezama kod kuće i insistirao da se odmah mora vratiti nazad u Damask. Tada ga je bizantijski car pred polazak upitao. Jesi li ti po porijeklu iz porodice vašeg vladara? Nisam, odgovorio je. Već čovjek iz običnog muslimanskog naroda. Na ispraćaju mu je bizantijski car rekao. Kada se vratiš svome vladaru, to jest Abdul Meliku i Mervanu, ispričaj mu sve šta si vidio i kako ti je bilo. Onda mu predaj ovu poruku. Kada se Ešabi vratio u Damask, Otišao je pravo kod Abdulmelika, ispričao mu sve šta je vidio i čuo i odgovorio na sve što ga je upitao. Na polasku je još dodao. Vladaru pravovjernih, Bizantijski car ti je po meni poslao još i ovu poruku za tebe, pa ju je izvadio, predao mu i izašao. Pročitavši šta u poruci piše, Abdulmelik je svojoj straži naredio da mu ga vrate, pa su ga vratili. Znaš li šta u ovoj poruci piše? Upitao je Abdulmelik Ešabija, pa mu je odgovorio, ne znam, vladaru pravovjernih. Bizantijski car, rekao je Abdulmelik, mi je u njoj napisao, čudim se kako su Arapi za svoga vladara, mimo ovog mladića, uzeli drugog čovjeka. Na to je Ešabi dodao. Tako je rekao zato što tebe, vladaru pravovjernih, nije imao priliku vidjeti i čuti, jer da te je vidio i čuo, sigurno to ne bi napisao. Znaš li, upitao ga je Abdul Melik, zašto mi je ovo bizantijski car napisao? Ne znam, vladaru pravovjernih, odgovorio je Šabi. Napisao mi je zato što mi zavidi na tebi, pa je htio da me navrati da te ubijem i da te se riješim, rekao je Abdul Melik. Kasnije čuvši zato bizantijski car je priznao. Tako mi Boga, samo sam to želio. Ešabi je dospio do takvog stepena znanja da su ga još za života ubrajali među četvoricu najučenijih ljudi svoga vremena. Tako je Zuhri imao običaj reći. Četvorica su velikih učenjaka današnjice. Sejid ibn El Musejeb u Medini. Amir ibn Ešabi u Kufi. El Hasan El Basri u Basri i Mekhul u Šamu. Međutim, Eša bi se zbog svoje skromnosti postidio kada bi ga neko nazvao učenjakom. Tako je jednom čovjeku koji mu se obratio riječima Odgovori mi učenjače i poznavao čefikha, rekao Teško tebi, ne pretjeruj i ne pripisuj mi ono što nisam, jer fakih je onaj ko se kloni onoga što je Allah zabranio, a alim onaj ko se boji Allaha. Gdje su takvi danas? upitan da na neko pitanje da odgovor, jednom drugom čovjeku je rekao. O tome je Omer ibn El Hattab rekao to i to, a Alija ibn Ebu Talib to i to. Pa ga je čovjek upitao. Ebu Amre, a šta ti o tome kažeš? Pa se nasmijao i stiljivo rekao. A šta ću ti ja reći, kada si čuo šta su o tome rekli Omer i Alija? Ešabi se odlikovao visokim moralnim vrijednostima i lijepim osobinama. Nije volio isticanje, niti uplitanje u ono što ga se ne tiče. Tako ga je jednoga dana neko od prijatelja upitao. Ebu Amre, šta ti misliš o onome što svijet o ovoj dvojici priča? Na koju dvojicu misliš? upitao je Ešabi. Na Osmana i Aliju, odgovorio je, pa mu je Ešabi rekao. Tako mi Allaha, ni najmanje mi ne treba da se na sudnjem danu raspravljam niti sa Osmanom ibn Affanom, niti sa Alijom ibn Ebu Talibom, radijallahu anhu. Koliko god je Šabi bio učen, isto je toliko bio blag i saosjećajan. Tako se pripovijeda da je jednom čovjeku koji ga je najgorim psovkama zasuo i najbrutalnijim riječima napao samo odgovorio. Ako je tačno ono što si mi izgovorio, molim Allaha da mi oprosti. A ako nije, molim Allaha da tebi oprosti. Iako je Šabi zbog svoga znanja od drugih bio toliko cijenjen i poštovan, ni najmanje se nije ustručavao da znanje, mudrost i pouk uzme i od najobičnijih ljudi. Tako se pripovijeda da je na njegova predavanja dolazio jedan beduin, koji ga je samo slušao i šutio pa ga je jednom prilikom Ešabi pitao. Zašto nam i ti nešto ne kažeš? Na što je ovaj odgovorio. Dok šutim, znam da neću ništa preletjeti. A dok slušam, znam da ću nešto naučiti. Jer dok čovjek sluša koristi sebi, a dok govori koristi drugima. Ove beduinove riječi toliko su se šabiju dopale da ih je cijel život ponavljao. E, šabi je, pored svega navedenog, imao i izuzetnu nadarenost za govor, tako da je vještinom retorike vladao kao rijetko kod drugi. Tako je jednom prilikom, razgovarajući o grupi zatvorenika, namjesniku Iraka po čijem su nalogu zatvoreni, Omeru ibn Hubeiri El rekao ako si ih ni krive ni zatvorio, istina će ih iz zatvora iščupati. A ako si ih zatvorio sa upravdanim razlogom, onda će ih iz zatvora tvoj oprost izvesti. Njegove riječi dopale su Someru, pa ih je iz poštovanja prema njemu pustio na slobodu. I pored naglašene muževnosti i visoko dostignutog položaja u vjeri i znanosti, Ešabi je bio i izuzetno duhoviti čovjek, sa visoko izgrađenim smislom za šalu i humor, te kao takav nije propuštao priliku ni da se našali. Tako se pripovijeda da ga je jednom prilikom potražio neki čovjek koji ga nije poznavao i zatekavši ga da sjedi sa svojom ženom upitao. Ko je od vas dvojice šabi? Na što je on pokazao na svoju ženu i rekao. Evo, ona je Ešabi drugom čovjeku koji ga je upitao. Kako se zvala Iblisova žena? Ešabi je odgovorio. Ne znam, nisam bio na njihovoj svadbi. Kakav je Ešabi doista bio, možda najbolje govore njegove riječi o samome sebi. Nikada se nisam pomakao sa mjesta za onim za čim se ljudi trčeći polomiše, niti sam kada udario svoga slugu. Nikada mi ni jedan rođak pod dugom nije umro, a da ja nisam dug vratio onome kome je bio dužan. I na kraju, napomenimo da je Ešabi živio preko 80 godina. Kada se odazvao pozivu svoga gospodara i za njegovu smrt čuo El Hasan El Basri je rekao Allah mu se smilovao. Bio je čovjek širokog obrazovanja i velika dobričina. Zato mu u islamu pripada istaknuto mjesto.